Եթե ձևակերպելու լինենք խաղապահների առաքելությունը, ապա ըստ ձեզ, պարոն Շագելյան, ո՞րն է դրա կենսունակ բանաձևը։ Բնականաբար խաղապահների գործունեության հիմնական բանաձևը դա նախևառաջ այսօր Արցախում Արցախի ազգաբնակչության անվտանգության ապահովման խնդիրն է։ 1. Երկրորդ խնդիրը բնականաբար որ բխում է դրանից, դա պատերազմական գործողությունների հնարավորինս խափանումն է։ Երկուս եւ բնականաբար նաեւ տարածաշրջանում նոր պատերազմի, հնարավոր պատերազմի խափանման ձգտումը։ Այսինքն սրանք երեք մեծ խնդիրներ են, որոնք խաղապահները պետք է լուծեն։ Բնականաբար այստեղ պետք է հաշվի առնենք նաեւ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Ադրբեջանի մոտեցումները, Թուրքիայի մեր շահագրգռությունը բնականաբար որով որովհետև խաղապահներն այսօր առաջնայինը ապահովում են Արցախի ազգաբնակչության կյանքի իրավունքը։ Պարոն Շագելյան, ադրբեջանական կողմը շրջանառում է թեզը, թե ռուս խաղապահ ուժերը ժամանակավորապես են տեղակայված, եւ այս թեզը առաջ տանելով որոշակի տրամադրություններ են փորձում ստեղծել Ինչ պետք է անի հայկական կողմը, որքանով է ռուսական կողմը արկա ռեսուրսով ու անձնակազմի ներկայիս թվականակով ի վիճակի պատշաճ իրականացնելու խաղապահ առաքելությունը եւ ինչ պետք է անել ռուսական զորակազմի ազդեցությունը եւ ազդեցության գոտին առավել ընդլայնելու համար։ Տեսեք, առաջի խնդիրը Ադրբեջանը ի սկզբանե փորձում էր հարցականի տակ դնել խաղապահ առաքելության ժամանակի երկարացման հնարավորությունը։ Այսօր առավել եւս ադրբեջանցիներին եւ թուրքերին թվում է, որ Ռուսաստանը զբաղված լինելով Ուկրաինայում այդքան հնարավորություններ չի ունենա որպիսի, այսպես ասենք, ռեսուրս դնի խաղապահ առաքելությունը շարունակել համար։ Ես կարծում եմ, նաև հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր երկրներում խաղապահ առաքելության փորձի ուսումնասիրությունը, 3 տարի հետո Ռուսաստանը շարունակի իր խաղապահ առաքելության իրականացումը, որը իհարկե չի համապատասխանում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ առաջին հերթին Ալիևի պատկերացումներին եւ սեփական կլանի իշխանության պահպանման նրա ձգտումներին։ Նա արդեն մի կետով ամրապնդեց իր իշխանությունը, իսկ պատերազմը հիմնականում ուղղված էր իմ խորին համոզման բարիևների ընտանիքի իշխանության ամրապնդմանը եւ երկրորդ փորձելու է ել ավելի այդ իշխանությունը ամրապնդել իսկ քարոշչական պատերազմի վարման եւ խոսակցությունների միջոցով տրամադրությունների ստեղծումը եւ սեփական հասարակության մեջ միլիտարիզմի ավելացումը դա իր սովորական վարվելակերպն է բայց իհարկե մենք պետք է շատ ու շադիր լինենք հասկանալու համար, որ Ալիևը փորձում է կրկնել նույն բանը, այսինքն հասարակական կարգի մեջ նախապատրաստել նոր պատերազմի հավանականությունը։ Ուղղակի այս պատերազմը նրա համար կլինի շատ ավելի ոչ լեգիտիմ, եթե առաջի դեպքում խոսում էին ուղղակի շրջանների մասին, այս դեպքում արդեն լրիվ այլ իրավիճակ է։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ նաև Թուրքիայի հետ, այսինքն համոզված եմ Թուրքիայի հետ համակցված, նրանք փորձում են ագրեսիվ եւ պատերազմակի նախապատրաստող մոտեցումներով քաղաքականություն իրականացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ միաժամանակ հատկապես Ադրբեջանի հետ սահմանային հատվածներում։ Պարոն Շագելդյան, եթե այսպես ընդհանրական անդրադառնանք ընդհանրապես խաղապահ առաքելությանը, ապա դուք համաձայն եք ձևակերպման հետ, որ խաղապահները պատի դեր են խաղում ընդհանրապես հակամարտության կողմերի համար։ Ընդհանրապես այո, խաղապահները կատարում են տարանջատող դեր, սակայն գիտեք տարբեր կոնֆլիկտային իրավիճակներում նրանց դերն ու նշանակությունը տարբեր է լինում։ Նայած ինչ փուլում է գտնվում, նրանց առաքելությունը ինչպիսին է տվյալ վայրում իրավիճակը, որովհետև այնտեղ որտեղ կան խաղապահներ, դրանք տարբեր ժամանակ տարբեր նշանակություն են ունենում, ասենք չգիտեմ Կոսովոն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Խաղապահների յուրաքանչյուրի առաքելությունը յուրահատկություն ունի։ Բայց իհարկե առաջինը տալանջատումն է, Երկրորդ խնդիրը արդեն աշխարհակաղակական մոտեցումների իրականացումը, սա մենք էս պետք է հաշվի առնենք։ Այսինքն կա երկու կետ։ Ըստ ձեզ հնարավոր բախման դեպքում որն է լինելու խաղապահների առաքելությունը։ Ես եկարծում եմ, որ հնարավոր բախման դեպքում խաղապահները փորձելու են առաջին հերթին խաղաղ որ որն է առաքելությունը, խաղապահ խաղաղ տարբերակով փորձել հիմնախնդիրը կասեցնել, այսինքն կոնկրետ դեպքում ադրբեջանական ագրեսիան, երկրորդը արդեն նրանք իրականացնելու են իրենց առաջելությունը իմ խորին համոզմամբ, այլ բան է թե ինչքան ռեսուրս ունեն։ Բայց երրորդ խնդիրը մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը այնտեղ որտեղ որ գտնվում են իր խաղաղապահները նույնիսկ այսպիսի իրավիճակում պատրաստ է լինելու աջակցել եւ բավարար ռեսուրսներ կենտրոնացնել նրանց առաքելության իրականացման համար գոնե հաստատ մոտակա 3 տարիների ընթացքում քանի որ այս 3 տարիները պայմանավորվածություն տան դրանից հետո կարծում եմ նույնպես հատկապես որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Մեր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը իմ խորին համոզմամբ պետք է լինի ըստաբենային աջակցելու ախաղապահների գործունեությանը, որովհետև նորից եմ ուզում ասեմ, նրանք են այսօր որ կարողանում են ապահովել Արցախի ազգաբնակչության կյանքի եւ սեփական հողում գտնվելու իրավունքը։ Սա կարևորագույն խնդիր է եւ մենք բոլորս Հայաստանում սա